Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes. Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 ràdio. Amb el treball de Saba Folgado en la redacció, d'Arturo Delgado al, control, al front del control tècnic vos saluda com cada nit Manolo Montalt. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant del 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 ràdio i en la nostra web la, la 977.com és eh, la web per a contratar nosaltres i que també teniu el Twitter del programa a la vostra disposició a tan sol 6 oients dels 3.000 per tant vos recorde, arroba esports97nit, arroba esports97nit, el 97 sempre en xifra, el número. Avui vos estem fent una pregunta molt directa. Després de l'empat ahir, ha baixat alguna la vostra eufòria? Després de el eh, València, que venia de golejar tres partits consecutius, de fer nou gols i sols encaixar-ne un, de ficar-se líder... Bueno, després de l'empat ahir, en el qual la Reial va tindre més la pilota que el València i més la iniciativa ha baixat algo la vostra eufòria o continuo sent molt optimistes amb este València Club de Futbol? Les respostes, com sempre, arroba esports97nit, arroba esports97nit, el 97 en xifra, en número. A voltes, amb els problemes de salut, que d'una manera o d'una altra són els que han vingut marcant eh, les últimes 48 hores, diríem, en el València Club de Futbol el problema més gros, el problema més greu, el que més envil ens té a tots, és el d'una llegenda, el de Mario Alberto Kempes, que ja sabeu que demà serà sotmès a un triple bypass en Argentina, perquè l'estat del cor del matador pues, no és el que tots desitjaríem, ni molt menys. I demà li toca passar pel quiròfan per a arreglar, esperem que així siga, el, ixe cor, que és el cor del valencianisme, una miqueta el cor de tota una generació que el vàrem gaudir, que vàrem disfrutar d'ell cada volta que votava al terreny de joc, amb aquesta samarreta de cotó molt preta, en el deu a l'esquena, en la merena al vent, i que era capaç de fer autèntiques barbaritats amb una pilota. Era... Eh, pues, un servidor no recorda haver vist un jugador amb aquesta personalitat sobre el terreny de joc i mira que uno porta vist futbolistes en un terreny de joc però com Mario Kempes la veritat és que cap ni un. Així que mm, estarem demà pregant tots i desitjant que Mario Kempes isca d'esta, segur que sí, i que el seu cor continuï tan fort com els trets a porta que solia engaltar per a perforar les metges rivals. L'altre problema de salut ha estat el que ha donat l'esglai que ha donat avui Álvaro Negredo, el davanter del València Club de Futbol que es retirava de l'entrenament, se a fer-se proves, ràpidament han votat totes les alarmes i ara de seguida coneixerem què és el que ha passat amb Álvaro Negredo. D'entrada vos direm que la cosa no ha empitjorat, o sigui que calma i tranquil·litat. Després del reconeixement que se li ha fet, ni la cosa ha empitjorat ni es retarda eh, el seu procés de recuperació que continua sent molt bo per part del davanter madrileny. El que passa és que avui ha forçat en una jugada en un entrenament i ha topetat amb Bezo, que el xaval va per totes, perquè a més vol recuperar el lloc de central, que a hores d'ara sembla ha heretat Scroudan Mustafi, i per tant han votat espurnes en aquesta topetada. Ara vos contarem com està Álvaro Negredo, però el millor que podem fer és a les 11.35 repassar l'actualitat del dia en 5 fotos. L'esglai del tiburón queda en un no-res. Les proves realitzades després del colp que l'ha obligat a retirar-se de l'entrenament desvelen que més enllà del dolor momentani no s'ha greujat la seva lesió. L'equip descansa demà i tornarà al treball dimecres, entre d'altres amb Filipe i Augusto, que ja va jugar minuts en la posició on li mana el seu entrenador. E também foi um pouco, nesse jogo, foi um pouco que o Mister me pediu. Pediu para ajudar o Javi no meio, mas também com a liberdade um pouco de, de chegar ao ataque. Tot som el cor del matador, que demà serà sotmès a l'Argentina a una operació de triple bypass per alleugerir els seus problemes coronaris, com ell mateix va declarar a una ràdio del seu país. El martes eh, tengo turno, ya me van a poner tres bypass Eh, juntos, así que bueno, primero arreglamos lo de arriba y después arreglamos lo del medio. Pensar en positivo... Toti que no son bones ni las sensaciones... ni los números lo llevan en este inici de campaña... no queda nada más que tornar mal treva ...y pensando en puntuar en el, el cap de semana davant l'Eibar a Ipurua. Rebutgen el catastrofismo tot la derrota en semifinales... de la Supercopa davant el Real Madrid, la plantilla del Valencia básquet no fue una lectura excesivamente negativa del bagatge exhibit a Vitoria. 11 i 36, fem una xicoteta pausa per a la publicitat, prenem aire i entrem amb tots els temes que n'hi ha damunt de la taula en el dia d'avui. Sobretot temes clínics, temes mèdics i també una miqueta la ressaca que deixa el partit d'ahir a, a Noeta. Per això la pregunta que vos estem fent, eh, heu rebaixat el gol a Eufòria després de l'empat a Noeta? Arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, en 97 en cifra, en número. Això es la 97.7 Ràdio, Sports es Sports 97 ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. ¿Quieres practicar tu deporte preferido? En la Escuela de Fútbol Stuttgart Valencia contamos contigo. Nos trasladamos a Picasen, Talcán del Alter, para disfrutar de buen fútbol. Matrícula abierta, fútbol 8 de querubines a alevines. Profesionalidad y experiencia con Ricardo Arias entre nosotros. Cuotas sorprendentes. Infórmate 633-566-147. stuttgartvalencia.gindo.com. Es tu momento. Crece con nosotros. ¿Han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910 29 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Te servimos tu futuro en bandeja. Una imagen es para toda la vida. Que no se pierda. No acumules cientos de fotos en tu ordenador o en tu móvil. En Fotopro te ofrecemos múltiples opciones para tus fotografías. Revélalas en unos minutos y llévate las fotos de tus mejores momentos. Fotopro, calle Castellón 2, entre Plaza de Toros y Renfe. Fotopro.es. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 11 de la nit i 39 minuts. Demanen també disculpes una miqueta perquè eh, la gola una miqueta la tenim tocada i probablement vostès advertisquen si ja la veu habitualment no és d'aquella que enamore, com diria aquell, doncs pues avui la cosa encara està pitjor. Bueno, doncs pues, eh, hem de parlar... Avui la notícia votava este matí quan ens eh, avisaven Folgado Bona nit. Què tal, Manol, com estàs? Bueno, que Álvaro... Estàs de la gola, però bueno. Fotut de la gola. <laughs> Que Álvaro Negredo abandonava l'entrenament de la ciutat esportiva de Paterna. Sí, ho has comentat abans, Manolo, en l'inici del programa, en els titulars, i, i efectivament, no és el que ha ocorregut, han votat totes les alarmes de seguida, este matí en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna quan mm. Álvaro Negredo, que la vesprada de divendres se reincorporava ja amb total normalitat als entrenaments amb el grup, amb ixa data del 4 d'octubre com a possibilitat d'aparició i debut en el seu nou equip, que no és altre que el València. Bueno, pues en aquest moment, este matí, i quan tornava a exercitar-se amb la resta del, de l'equip, Negredo ha patit un, un colp, li l'ha propinat, Rubén Bezo, el jove central portuguès del conjunt de Mestalla, i acte seguit, com que, eh, curiosament, el colp de Bezo li ha caigut a Negredo en aquesta zona que tenia eh, operada, eh, dolorida, aquesta eh, fractura en un dit del peu dreta, pues a partir d'ahir eh, Negredo Negre ha sigut traslladat a una clínica de la ciutat, ha sigut sotmès a una sèrie de proves, a una bateria de, de proves eh, radiològiques, que, Manol, afortunadament, no, de, no han determinat que eh, la lesió eh, hagi empitjorat. És a dir, que a hores d'ara eh, la fortuna eh, indica que, tot i el col de Rubén Bezo, Negredo no patís res seriós, que la seva molèstia no s'ha greutxat, que està bé, això sí, té molèstia i dolor producte del, del colp i a partir d'ahí mm, pues, tot eh, apunta a que la resta de la setmana Manolo probablement no va treballar eh, de la forma en la que el seu treball diari pues, ja estava programat o pautat a, a Paterna. Va fer un altre treball, probablement amb major precaució del uh mhm. -huh. que va treballar divendres i del que ha treballat este matí i per tant Manolo, si la reaparició perdó, o el debut de Negredo ja era molt complicada, molt precipitada este cap de setmana, dissabte a les 4 davant de l'Eti de Madrid en Mestalla pues a partir d'ara Manolo, pues, jo crec que pràcticament Negredo està, està descartat Pràcticament no Negredo està descartat per al dissabte ja vos ho avança Esports 97 nit no va estar contra l'Atlético de Madrid eh, és com a conseqüència del colp? No, no té res a veure val? en un principi tots tenien la idea que Negredo poguera estar contra l'Atlético de Madrid, el famós Lim Day, eh, el dia Lim, però a la fi la realitat és que tots ja n'han adonat que forçar la recuperació i la tornada del davanter de Vallecas no té cap sentit. A més, el València es troba en una fase en la qual, gràcies a Déu, veu porta amb facilitat i no és que tinga la necessitat imperiosa de recuperar efectius en atac i, per tant, tenint tot, en compte, tot eh, això en compte, a més a més de, lògicament, com us ha contat Folgado, el que ha passat en el dia d'avui, el resultant és que Negredo no estarà el dissabte contra l'Atlético de Madrid. O sigui que, si algú tenia ganes de volar Negredo, que les aguante, que el volà. Però probablement serà després del paró, perquè hem de recordar, Folgado, que se disputa este cap de setmana la jornada número 7 de la Lliga en Primera Divisió, i para la Lliga. Sí, a partir ahí un altre paro en la Lliga, Manolo, per compromisos de la selecció nacional i mm. la Lliga per al València pues tornarà en dos setmanes, en 15 dies, compromís davant el Deportivo de la Coruña en l'estadi de, de Riazor. Bueno, pues eh, eh, a aquest estadi de Riazor anirà el València amb la idea d'intentar eh, guanyar com jo crec que era la idea que duia ahir el València, el que passa és que se va trobar una Real Societat que va interpretar molt bé o a la perfecció el partit, que va aprofitar eh, en este cas els balons llacs per a Guirretxe i per a Xavi Alonso, les caigudes a les bandes de la resta, entre altres de Canales que va marcar el gol i de Carlos Vela, i a partir d'ahir li complicaven la vida al València Club de Futbol, un equip, el de Nuno Espíritu Santo, que sempre ja havia acostumat a dur el comandament del partit, a dur el tempo del partit, a ser qui tinguera la pilota, fins i tot a golejar pràcticament en tots els partits, però ahir se va trobar davant d'un enemic que li va posar les coses molt complicades. Què va errar? Home, pues, eh, serà tema de debat a partir de les 12, amb Jaume Ortí, amb Salva Folgado i amb Carlos Bosch, si eh, en el dia d'ahir eh, és que era el València o és que encerta la Reial, perquè tampoc caldria oblidar, Folgado, que en este cas eh, davant és un rival. Sí, la Reial Societat Manolo va sorprendre, ja comentarem el divendres en, a la nit en esta mateixa sintonia que el problema de la Real Societat era que es tractava d'un equip que no havia arrencat massa bé o amb massa bon peu en el campionat de Lliga però que tot i Pedre Bravo, tot i Pedre Griezmann encara comptava amb bons futbolistes que de moment encara no s'havien mostrat o que apenes havien eh, aparegut. Bàsicament ho van fer el dia de la remuntada en la noveta davant el Real Madrid, però la por era eixa, que els futbolistes s'alçaren. Bueno, pues ahir s'alçaren davant el València. Jo crec que varen veure un altre València. Ahir jo anem en companyia de Miqui també en esta sintonia, la de la 97.7 suposa que després també serà objecte de, de debat el València va jugar a una altra cosa, probablement més enrere per a tractar d'aprofitar la seva rapidesa eh, a la contra producte d'aquesta rapidesa va aparèixer el, el primer gol del, del partit però bueno, ahir eh, era un rival important, era la Reial Societat que evidentment va plantejar problemes superiors, ja ho teníem en compte Manolo, jo crec que el València també, als que el conjunt de Mestalla va plantejar el Córdoba, el Getafe i, i l'Espanyol. Vorem quina eh, resposta ofereix el València dissabte més Mestalla a l'Atleti de Madrid. Jo crec que d'alguna forma li ha vingut bé el que ahir li va, li va ocórrer davant la Real Societat. No? I sa forma de patir, partit de, sa forma de patir a la que encara no estava acostumat en el campionat de Lliga probablement jo crec que li ajudarà a la formació de Nuno este cap de setmana. Perfecte, pues, eh, ara després ampliarem en tertúlia tota aquesta visió de la situació i anem a sentir parlar a Filipe Augusto, que, com dèiem, estava en la pole dels que tenien que entrar, ja va agarrant minuts i ja va tenint presència en l'equip de Nuno Espíritu Santo. Fue sí, el futbolista que no es Javi Fuego, que tampoc és Parejo o André, diríem que és com una barretxa no? de, de Fuego i Parejo, o de Fuego i André. Filipe, amb el seu portuguès encara és molt tancat, ha parlat este matí en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna i parla de que l'equip ha d'estar orgullós del treball que ell va fer a Noeta. foi um ponto muito importante, né? Porque jogamos contra um, uma grande equipe, é, uma equipe que é muito forte dentro de casa. É, então temos que temos nos sentir, nos sentir orgulhosos por, por ter conseguido esse ponto e sabemos que a equipe podemos tirar lições desse jogo porque a equipe está evoluindo, a equipe está tendo uma regularidade e isso é importante. Foi um ponto importante. A Felipe se li ha preguntat per la seva demarcació, sobre si és un 6, sobre si és un 8, esta ha estat la seva resposta. Foi um pouco dos dois. Foi como eu disse na minha apresentação, me sinto bem como 6 ou como 8. Foi, e também foi um pouco, nesse jogo, foi um pouco que o Mister me pediu. Pediu para ajudar o Ravi no meio, mas também com a liberdade um pouco de, de chegar ao ataque. E foi um pouco dos dois. Bé, pues és, ni és un 6, ni és un 8, més com una barreja, un É no? És un 6, un 7, un, set, un 6, 75, probablement. Felipe, que també s'ha referit a l'Atleti de Madrid. Um partido muito, muito difícil, contra uma equipe muito forte, atual campeão da, da Liga Espanhola. Mas acredito que vamos estar bem preparados para esse jogo, porque vamos ter o apoio também da, dos torcedores, da nossa afição, que isso vai ser importante. Mas o importante é preparar bem durante a semana, treinar bem, é, saber os, pon os pontos fortes e os fracos da equipe adversária e trabalhar em cima disso para podermos fazer um bom jogo no sábado e mais importante é conseguir a vitória. Si ya que no le agarra massa paraules a, a Felipe, que no es preocupe, que té, té, <laughs> un, té un portuguès molt, molt tancat. Molt tancat, sí, sí des de, eh, encara els joves, per exemple, Andrés des del primer dia se li entenia prou bé, més, sí, millor, millor. però Filipe Augusto li costa. En, li costa, li costa encara, sí. Li costa, Filipe, que també s'ha referit a l'Atleti de Madrid, ja l'hem escoltat, però el fet de si suposarà un avantatge per al València Manolo, el fet de que l'Atleti de Madrid dispute Lliga de, de Campions esta setmana não temos que pensar nisso se eles vão estar cansados ou não. Temos que encarar o jogo de uma maneira séria, de uma maneira competitiva, para que podemos sair com a vitória. Les paraules de Felipe Augusto, el migcampista que ha vingut del Rio Ave, petició expressa de Nuno Espírito Santo, per cert, Folgado, eh, Piatti ha entrenat bé després del descans que s'ha donat el cap de setmana, s'ha reintegrat amb tota normalitat al grup. Sí, probablement este futbolista siga titular altra volta dissabte en banda esquerra davant l'Atleti de, de Madrid, no? En una banda esquerra, Manolo, on hi ha una competència eh, brutal. Probablement sigui la zona del terreny de xoc en la que el València té més eh, competència, i on Nuno té més futbolistes per a, per a escollir un que siga o que tinga el peto de, de titular. Uh mhm. -huh. Això pel que fa a Pablo Piatti i, a més a més, demà l'equip descansa, Folgado. Sí, demà hi ha dia de descans, els futbolistes ja demanaven després de els tres partits pràcticament consecutius que tingueren la setmana passada una jornada de descans. Avui havien han tornat al tall després de jugar a Iranoeta, però demà Manolo i futbolistes ho necessiten van a tindre jornada de descans. Bueno, eh, Estas son las cosas que cuando no te toquen no les dones importancia, pero pues <laughs> cuando te toquen te sí. Cuatro del València en el 11 de la Lliga de Futbol Professional del mes de setembre. Sí, els millors de setembre són Bravo en porteria, Gallao, Tamendi, Miranda i Carvajal en defensa, André Gómez, Rakitic, Denis Suárez en el mes del camp, Ronaldo, Alcácer i Neymar, lo que suposa que Amalcácer, André, Gallao, Tamendi pues el València és l'equip que més i millor representat està en este 11 ideal de setembre per a la Lliga de Futbol Professional. Bueno, això pel que fa al València Club de Futbol, que a més, com dèiem, eh, tenim... Eh, eh, una miqueta estem en l'ai en el cor, estem en vil. Per què? Perquè eh, des del dissabte s'assabentàvem que en Mario Alberto Kempes tenia que ser operat, serà operat demà, eh, per a fer-li un triple bypass. Té el cor molt tocat, el matador, però esperem que puga eixir d'esta. De fet, eh, eh, parlava ahir per a la cadena 3 d'Argentina, ho feia amb una naturalitat que certament aborrona. Eh, quan explica què és el que li passa, anant a fer-li un preoperatori per a una operació de maluc, de cadera, i se trobarem amb tota la resta. Bueno, la verdad que de salud estoy bien. Eh, lo que pasa que, bueno, eh, me iban a operar de la cadera, que tengo vengo de un problema que lo vengo arrastrando varios años y los médicos me decían aguantar, aguantar para operarlo y ahora bueno, había llegado el momento de que ya no aguantaba más y me iba a operar. Pero bueno, haciéndome los exámenes previos para esto, encontraron que hay algunas eh, las cañerías tapadas en el corazón y ahora bueno, habrá que eh, destaparlas. A de las cañerías obstruidas en el, en el cor. es cuando se opera y de esta manera ho explicaba als companys de Cadena 3 d'Argentina. Sí, el, el martes eh, tengo turno, ya me van a poner tres bypass eh, juntos, así que bueno, primero arreglamos lo de arriba y después arreglamos lo del medio. Eh, quan se refereix a la dolomita se refereix a la, al maluc, a la cadera que té que, que, té que operar-se i per últim, atenció a eh, el que li han dit els metges a com està el seu cor a lo que ha aguantat, imagineu-se la fortalea física que tindrà este home eh, Lo que era como jugador y lo que es como como persona, la seva fortaleza física, pero que el que li han dit els metges, oreja porque es eh, aborronador en la naturalidad que ho pero en la gravedad que comporta les seues paraules. Y están todos los doctores, los cardiólogos acá mirando porque eh, realmente se sorprenden de que eh, dicen que la parte derecha prácticamente está muy estaba toda tapada y la parte izquierda dos dos vértebras, puede ser dos... Eh, arterias. Eh, dos arterias. Dos arterias. están tapadas en un 80-85%. No, no, no. Y dicen que en algún momento a mí me dio un infarto. Y yo nunca sentí nada. Y le preguntaba qué lo que era eso, porque me sorprendían que, que hubiera tenido un infarto. Y bueno, uno ve las películas y eso mm. se entera por la película pero que, que hubiera tenido un infarto, que haya sentido algo, nunca había sentido nada. Por eso, eh, tan, asombrado de que, bueno, decía que otra persona, en mi caso, ya no, estaría hablando con ustedes, por ejemplo. Es espectacular lo que digo, ¿eh? Que probablemente ha un infarto y no se da nada a contar. Y que otra persona que no tenga la fortaleza física que tiene él, ya no estaría contándolo. O conta com és Mario, que coneix a Kempes eh, sap que s'eixina, que no li dona importància a les coses que... però el que té el que està dient que té és greu, és abor són aborradores les paraules és com dir, no, estic refredat sí, el to és ixe però el que està dient, Folgador la veritat és que jo quan sentia eh, estos fragments de veu per a editar-los i meter los avui en el programa pues, puc dir que me preocupa més Sí, a més, Manolo, el que sorprèn és el que acabes de comentar, aquesta naturalitat amb la que afronta un problema que acabem d'escoltar l'últim tall, que efectivament és eh, molt, molt revelador i indica la gravetat del seu, del seu estat, però és la naturalitat en la que parla, que ho acabes de comentar tu, és com si parlar d'un refredat i està parlant d'una operació que acabem d'escoltar-lo pues és Triple molt, molt, molt, molt complicada sí. possible infarto, els metges li han dit que si sí. no fora ell probablement no estaria contant-lo Eh, la cosa eh, espera, espera no riure, espera prendre-se-la molt, molt, molt en sèrio. Eh, pues, eh, estarem pendents demà de l'operació de Manuel Alberto que empecé en Argentina i tot allò que vos puguem contar eh, al voltant de l'estat de salut del Matador, del cor del Matador, que jo crec que és el cor de tot el valencianisme, estarem eh, a l'oro i vos donarem totes les notícies eh, possibles. Tanquem la informació del València, que després repetirem en temps de tertúlia. Folgado, el Llevant el dissabte tornava al mal camí, 0-2 davant enfront el Rayo, mm. encara que a tu la segona part te va agradar. Sí, el que passa és que va fer una primera part molt, molt, molt dolenta. dolenta, dolentíssima, sense actitud, sense intensitat. Sempre s'anticipaven els futbolistes del Rayo, varen fer dos gols, i el llevant producte d'issa dolentíssima primera part i també producte, Manolo, del mal arbitratge que va patir en, en contra eh, pues, eh, va caure va caure a casa afortunadament a nivell classificatori hi ha un fum d'equips igualats amb 4 punts en el furgó de cua de la classificació però el Llevant tenia dissabte l'oportunitat de, de fugir d'aquesta zona i no ho va fer primer producte de la seva incompetència en la primera part però també Manolo per les, eh, per les errades arbitrals que van ser molt, molt greus en contra del conjunt del Llevant Esportiva li varen eh, guindar dos penals claríssims a la formació de, de Mendilibar si tens problema amb el gol, si regales la primera part però si damunt eh, te furten dos penals, pues a partir d'ahí Manolo a aconseguir la victòria davant del Rayo o davant qui siga és molt complicat. Però bueno, el Llevant té un problema amb el gol, independentment de Rades eh, arbitral o pròpies, fonamentalment un problema de gol. No hi ha un problema d'arribada perquè la segona part va arribar, però té un problema de, de gol. I si Martins no és la solució, que de moment, recordem, encara es troba lesionat, i Barral, té temps. Barral mm, enguany no està com l'any passat i el Llevant necessita un davanter i necessita refor reforçar-se de forma urgent en el mercat del, del desembre. Eh? Encara és pronte, però té que reaccionar ja Manol Salvador. Sí, sincerament. Bueno, pues eh, té que reaccionar l'equip de Manolo Salvador. Eh, hi ha algun jugador tocat mm. després del partit de dissabte. Sí, Navarro té un problema en cama esquerra, en, en aductor. Demà, en la tornada al treball del conjunt Granota, perquè avui ha, ha descansat la formació de, de Mendilibar, bueno, pues serà sotmès a una sèrie de, de proves per part del cap de servicis mèdics del Llevant, Simo Mas, uh -huh. i a mhm. partir d'ahir bueno, pues se determinarà, entenc, que ja ja eh, descans en els primers dies, o descans actiu, millor dir, per Navarro, en els primers dies d'entrenament de la setmana, però entenc que estarà disponible per a jugar el, el cap de setmana. Estarà per al cap de setmana a Ipurua, el, el club posa autobús a disposició dels socis per a viatjar al estadio de Leibar. Sí, es una iniciativa de, del Llevant Unió Esportiva. Se van a posar autobusos gratuïts per a la, per a l'afició, per a desplaçar-se a Eibar, a Ipurua, per a veure aquest partit que arranca dissabte a les 8 davant, eh, pues, probablement, la formació revelació, perdó, de primera divisió uh mm. -huh. com és eh, l'Eibar. Els autobusos que seran gratuïts i només els aficionats pues, hauran d'assumir el cost de les entrades que no són econòmiques, 30 euros les entrades que hauran de pagar Ipurua, 30 pavos 30 euros en, en Ipurua? probablement se li donen a l'afició de la Joventut Esportiva no les més econòmiques perquè l'estadi és molt, molt menudet i entenc que Vols. les econòmiques seran per a l'afició d'allà, així que si vols Manolo, pues has d'adaptar-te al preu de les entrades que té un estadi me, de capacitat me sembla una reduïda. barbaritat eh? 30 pavos per a voler un palit de Nipurua pues a mi sincerament és el preu que ha comunicat el, el club el, el mateix Llevant ha comunicat sí, sí, no, que pagaran 30 euros el Llevant, sos... el Llevant comunica el preu que li comunica a l'Eibar però d'entrada, eh? viatge i autobús gratuït pagues entrada però val 30 euros és car, eh? bueno, pues eh, en fi mm, són coses que passen amb el futbol per cert Roger s'ha trencat al Llevant sí. se, li, se li trenquen els talcerits Sí, i a més de, de gravetat, ahir davant l'esporting de Gijón, recordem que va jugar el, el Valladolid i se va trencar Manolo lligament creuat anterior del xenoi dret. Així que va estar mesos de baixa pues un futbolista que en este inici de temporada estava fent gols i estava col·laborant en la marxa del, del Valladolid. Ja parlem en el seu dia que era una errada haver deixat altra volta i ser, com ha dit a, a Roger, que en les categories inferiors del València pues feia gols igual que, que Paco Alcácer. El Llevant va decidir eh, cedir-lo, Air va caure lesionat i va estar molts mesos lesionat eh, Roger. Molt bé, Salva, gràcies. Fins ara. Si anem al bàsquet, eh, veig algo de pessimisme al voltant de València Bàsquet després de la Supercopa i ves també algun jugador eh, posant el punt sobre la I dient eh, que no hi ha de què alarmar-se tant, que era contra Madrid, que al cap i a la fi va ser el campió del torneig. Juanma Romero, què tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, veig algo misma en aficionado de Valencia básquet después de la derrota del seu equipo ante el Real Madrid a Vitoria. Sí, bueno, yo creo que por un lado, bueno, la expectativa estaba ahí, ¿no? De, de un equipo que eh, yo creo que presenta una plantilla mejor que la pasada temporada, eh, pese a la marcha de, Dolman y evidentemente la ilusión, pues ahora mismo, pues eh, hace que el Lisón se esté muy alto para, para el Valencia Basket, pero coincido en lo que tú decías, ¿no? hay que olvidar que el, viernes estuvo como rival al, Real Madrid, que ni mucho menos es un don nadie, que es un equipo que está hecho para, para llegar a la final a cuatro de la, de la Euroliga y que bueno, luego de hecho en la final pasó por encima del Barça, ¿no? Los, dos candidatos número uno para, para conseguir títulos esta esta temporada, ¿no? El equipo plantó cara, es verdad que se derrumbó al final, en los últimos cinco minutos que fueron letales para, el Madrid, pero yo creo que no hay ni mucho menos que motivos para, alarmarse, porque esto no ha hecho más que empezar. Se están conociendo, como reconoció incluso eh, los micrófonos de la 97.7 Guillem Vives y también Pau Rivas, eh, los jugadores y, por supuesto el entrenador engranando un poco lo que lo que es el equipo. Está claro. Eh, de, el Dumense ya arranca o de la Liga. El domingo a las doce y media, sí. Y partir de Musa que teóricamente este entra en la liga desde que sale de evidentemente, ¿no? Eh, es verdad que ahora mismo, pues bueno, los equipos quizás de la parte media de la tabla se han reforzado bien, pero el Valencia Basket es superior y es, eh, yo creo que favorito, ¿no? Para, para llevarse ese partido del próximo domingo, doce y media, y creo que es una buena oportunidad, ¿no? Para desquitarse de lo que, entre comillas, ha podido suponer la derrota de la Supercopa, empezar ganando, porque además, bueno, breve arranca yo creo que unas semanas intensísimas y con mucha ilusión, porque luego llegará el debut en casa en Liga, y luego a la semana siguiente ya tendremos el debut en la, en la Euroliga, ¿no? Así que ahora mismo, de que el equipo se pueda estrenar bien. Por cierto, que buenas noticias en torno al tema de Bojan Dublevich. Va acortando plazos. Va a ser difícil que llegue para el partido del domingo frente a Murcia, pero posiblemente para el partido del día 11 en la segunda jornada de Liga contra el Sevilla, el montenegrino ya podría estar eh, bajo las órdenes de y Recordemos que fue operado el, pasado 20 de, junio. Gracias Juanma. Un abrazo, buenas noches. Rápidamente en la primera mitja hora entrem en la tertulia Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i un minut, així arranca el temps de debat, tertúlia i anàlisi en Esports 97 nit. Vos recorda, per estem a un seguidor dels 3.000. En menys d'un mes de vida, en el nostre Twitter estem a un seguidor dels eh, 3.000 en arroba esports 97 nit. El 97 en xifra, en número, per ser la pregunta d'avui... Eh, ha rebaixat una miqueta un tant l'eufòria, l'empat a Noeta? És la pregunta que vos estem fent. Ja tenim així preparats els contertulis d'esta nit. Don Jaume Ortí, què tal? Molt bona nit. Moltes noches. Benvingut de nou. Pues així estem, en dilluns. En dilluns, sí senyor. Calentet la cosa encara. I bon dia. I calentet la cosa, sí. Claro, Molt bé, fenomenal per parlar de, de tot una miqueta. De Exacto. futbol, de lo que no és futbol, en fi, de tantes i tantes coses. Afolgado de lo o l'ha Afolgado. Podria regalar-li algo al seguidor 3000, no? Què li podem regalar al seguidor 3000? No, ah, tu eres, eh, tu eres el que mana. Y si no, así tenim <laughs> una Esquerra tío que tema, ¿no? Pues sí. regale alguna cosa Diu tema. Pues tiene un poquet. Ahora sí te... Ahora sí te... El escribir otro tema que va a hacer una garba la semana pasada Carlos Bosch, Superdeporte, bona nit. un poc. Jo <laughs> tinc dos mans. Carlos, tú así manejes. Le li, por, li regalar un pla d'olives. Regala algo. Eixample, mira. Escolta, regalem un una armosal una Un una hermosa. Ja va millorant la cosa. Ja va millorant, no? Eh, pues un bocadillo tortilla que de la gioli, olives, cacao, una cervesa i un, una cervesa i un tallat. Veus com vas ampliar? Tu veus? Això és tocar el cel. Li falta el tocaet. Si vas al Bardora, toques el cel. Ya está. hermosa, de categoría. Pero vamos, pero en una categoría especial. No, no de qualsevol categoría, categoría especial. Arturo me va a ficar la cançó Sí, o se va, no, sí, no, perquè igual sí, no l'ha trobat. Fica la cançó vale, vale, vale, de no, no, Bui. quan vulga, quan vulga. No, la finestra musical de Carlos Bosch. Eh. Eh. No. Què, què? No coneixes esta cançó, Salvoret? Sí, home, m'ha matxacat Manolo abans, <laughs> abans d'entrar en el programa. Te lo sabe de memòria, ja. Que és ben bonica, eh? És bonica. no ben bonica. Tu eh, la coneixes, Jaume? No, jo no. Com, sí, com va ser el debut de Kempes en el València? Pues la vida. el primer partido que sí, Mario Kempes eh, va a jugar en un puesto que no ahora era Mestalla, va a jugar en el camp del, del Paterna, acaba de vindre, -huh. i fer una espècie d'entrenament. Bueno, pues entonces el de Mestalla. El de Mestalla, la cosa... José Ribelles, és el nostre seguidor número pues 3.000. Pues un quemado, un hermoso, no, un quemado, l'anem <laughs> <laughs> a regalar. Un panquemao. de Aon. Un quemado de Carcaixent, que són els bons, no? No, no, no, no. De José Ribelles, de... ja veiem, ha ficat un tuit... Eh, per només un ha arribat tard un excompany de Salvany meu, Miguel Ortiz, al qual enviem una forta sí, abraçada. Miguelón també està convidat, home, per favor. <laughs> Miguelón, caixero. Sí, senyor. Sí, senyor. A més, teu poble, no? I amic meu de moca dia tota la vida. Sí, tota la vida, no? Miguel Ortiz. meu. Sí, bon amic. Bon Miguel, amic. el caixero. I bon company. Bon Miguel, tio i bon company. Miguel al la d'Armosar i fa... <laughs> M'apunte. <laughs> Miguel, el tio de que ja sabe que va el demà y se ha apuntado. El debut de Mario, que... de Mario Gómez a Mario el paisaren d'un avió directamente y, claro. y, y, y l'enganxaren, li posaren un equipatge no. i el ficaren. Més... Havia jugat con Dicante en Paterna, però el debut va ser desafortunat, un fallat tot. Sí. Però, I la veritat és que jo pense que se separen massa en ell perquè la veritat és que no, això no és temps material per a juzgar lo Però com s'havia parlat molt de les meravilles que després de mostrar, pues, tots esperaven ja que les meravilles se produïn el primer dia. Ja no fer aixina, pues se un poco de, garba Y al que la había dud pues, de alguna manera, Le le el mes que... es que esta canción se dio Nostalgia de Belville, este grupo que, La Gran Esperanza Blanca. Belville es el pobre Y, que conta Nostalgia de Belville que por una vez Es el único día en que Mario Kempes mm, Volvió a tornar a casa, perdido de manera. Es el primer día en Mestalla en que mal, Y por una vez nostalgia de Belville. Ya no he a tindre nostalgia no, de Belville. No, no. Jo, jo recoman... En València, per menos Yo recomano un documental molt xulo que li varen fer en la ESPN a, a Mario Kempes, <clears throat> que el podeu trobar, però no sé en YouTube, ara si recorde exactament en quin, en quin canal està, eh, però és un tros de documental en imatges inèdites d'ací de València que... Clar, és que pescar Eh, eh, imágenes del Valencia de Mario Kempes cuando en aquella época con vía José María García Televisión Española era la mejor televisión de España y que hay una cosa de Televisión Española pero ahora ben tose de la canción no, no, yo es que volguera a añadir bueno, que antes ya vayan comentat en la, la primera parte de la canción era un este escúchala, copas recopas pichichis mundiales y balones dentro de la i Miqui, que presumixen tant, no sapiguen qui era lateral de d'Argentina per pegar-los una pellissa. Qui és? Holguín. Holguín, ah, molt. Fillol, molt... molt... Fillol Holguín, Galván, Passarela, Tarantini. Gallego, Ardiles, Díaz, que no, que no, que no me mires, que jo no tinc ni idea. Kempes, Kempes <laughs> Luque i Bertoni. Que I jo... Jose Manquells han dit entrant a la segona part. Jo tinc 32 anys, jo no havia nascut. Ah, clar, no, tu no. <laughs> bueno, jo és que volia <laughs> sí. completar un poquet el que m'estava parlant ja de Mario i ell d'alguna manera ha contat una història que pareixia que, que van operar a un altre noi. és una cosa tremenda. Ho has sentit? Sí, sí. No, no, no. Carlos, te deixa fred. Ho han posat ara? Eh, sí, sí, sí, sí. Però, però és que te deixa fred. Sí, sí. la gravetat de lo que té i com no, ho Sí, i com ho conta. La calleria però... tengo taponada. Sí, sí, sí. I no, jo jo també document... pues, volia añadir que Mario Kempes ha deixat en la història, pues, no sé, no un llibre, no una enciclopèdia, no? Uh mhm. -huh. Però ha deixat algo molt grandiós, que jo ho agraeix molt, és que ha sentat les bases de la seva, una família en València, valencians, que viuen així, i que són mhm. uh <laughs> -huh. fills de, I de Mario. I, I jo, xicament... la filla? Bueno, jo no, el que dic és que és pues, un dia difícil per demà, està esperant un hereu més, un marito més, una, no sé, una Altre Marita. Altre Marita. Marita, bé, Marita, ja està confirmat. És Marita, pues està confirmat. de investigació... Però vull dir que, que no és que ja ha acabat, com molts, que ha la carrera professional i se ja, ja ha deixat, pues, això, eh, una llavor i lògicament demà és un dia molt important per la família Kempes i des d'ací ja ho heu dit però estarem en els que estan allà i en els que estan així i, i esperem que aquesta canyeria que diu que està obstruïda <laughs> la deixen però vamos, com un espilla me diu el, el doctor Antonio Amaya que és eh, metge de la fe eh, que és especialista en operacions de jo ara sabut, bueno, de maluc de cadera sí. eh, m'ha explicat més o menys l'operació que anaven a fer-li a... la que anaven a fer-li la que anaven a fer-li és bàsicament eh, eh, diu, és bàsicament la que li fa de matamar el doctor Antonio Maya, eh, que és molt futbolero és molt de sentir la ràdio per les nits y que Moseguí en la otra casa y seguís en esta casa, en esta nueva andadura eh, mm. és un dels millors especialistes de València eh, estar en les seues mans és, és una benedicció i m'explica més o menys l'operació, bueno, és una operació de pròtesi de cadera eh, sí, però, per, per ixa no és eh, la... però clar, eh, el que passa és que se, no se fa un preoperatori molt extens mole en profundidad pero eh, sí, es complicado que dormir -te... no te eh, la gravedad de lo. en efecto mm. en efecto. de atre que le ha el problema es Cuando le si lo atre Y que un tío te diga en un sombrío en el llavis que es lo grande. no, que probablemente si fuera un atre, no gustaría con no, es que los médicos no se lo explican, me dicen que si fuera otro no estaría, no estaría aquí hablando contigo y mm. que según sus cálculos, yo debería haber tenido un infarto, pero yo no he notado nada. ¿Qué te parece? Sí, pero això, y con me cuenta, que no es que ho sí, sí. conta en gravetat preocupat res. No, és que... Y entonces ya, para tancar un poquito el ciclo de, de noticias que son delicadas, pues lo de Roger... no, el documental es diu La huella de Kempes en España y eh, está en el suport o en la página Vimeo. Vimeo, amb B baixa de València, en Vimeo està i se documental que es diu La huella de que en Espanya, que val molt la pena. Bueno, bueno pues jo estava dient del xiquet Roger, que és un ah, xaval sí. que ha tingut eh, l'expectativa sempre de tindre a Paco Alcácer davant, feia gols Paco Alcácer i NFA també, però Paco Alcácer pues, sempre ha anat un cap davant, diguem, i no ha tingut molta sort perquè quan jo este any sí que pensava que se quedava en el llevant i que d'alguna manera tot lo que, el gol que ha tingut pues, mos el, favoriria per beneficiar el seu equip, no? Pues no ha pogut deixinar i damunt ha tingut una de les decisions més greus. Des d'ací la família Martí, uh -huh. pare, abuelo i, i el mateix Roger, pues, que ganes de que, que això són dies i quan s'ha de ha passat, encara que va passar mal ara, uh mm. -huh. i segur que l'any que ve estarà triomfant perquè aquest xaval sí o sí va triomfar en el futbol perquè té gol. Ell, ell en, la cantera del València, perquè ell ha estat sí, no, prou sí, de sí. temps vivía a la sombra de, de no, Isco, no, clar. de Isco i Alcácer, eh? sí, però cada un la, és, però la, mucha sombra. Però la <laughs> posició, ombra, eh? la posició no d'ell directament no. era exactament la de Paco, la sí, Isco. Sí, sí, total. Vull dir que és el que d'alguna manera li frenava i tenia que eixir pues, a faltes de... No, en el camp li tapava el puesto claro. hueco, però en aquella època els, els que s'apostava era per Isco per Alcácer. Totalment. I per Roger no s'apostà. No dic que li fallava ni encertar. No, no, però que sempre, independentment d'això, ha fet molts gols, molts gols, molts gols. I sempre fa gols. Sí, el futbol està ple d'històries d'ixes. Eh, sí, senyor. Per tancar, eh, sabem demà quina hora, hora espanyola operen a Mario Kempes? No. no. pues, tenen que estar pendents, per a, bàsicament per a traslladar... Per, l'operen en Estats Units, suposo, no? Sí, imagina que sí, bàsicament per a traslladar-li a la gent sí. el, el, el, la, la tranquil·litat i l'alegria de saber que tot eixit bé que és el que... Home, clar, no, sabe, que... no sabem l'hora, m'imagino, normalment aquestes operacions, quan són llargues, comencen pronter, és el que normalment solen fer els, en este cas, els cirujanos, i bueno, pues jo des d'ací, i demà segurament, si tinc ocasió, parlaré en el doctor Montero, que és el que va operar a Alfredo Estefano, que uh -huh. és una eminència mundial, que el tenim així en València, en la fe, i en la medida que puguem podrem tratar de... Home, no estarà al 100%, però sí que aquesta operació, com és la seva, que ens pugui definir un poquetet la gravetat que sense duda té. Home, triple però... bypass, la veritat és que no sona bé, no l'hem enganyat. se No, però, però d'alguna manera... Si ho prenem una miqueta broma, perquè no. hem sentit al matís que hem dir lo de la seva no, veu, no, clar, i amb un somriure en els llavis, però si te pares a pensar la quantitat de coses que dius eh, no, t'entra a port. Tres vàlvules, dos obstruïdes en un 80-85% i l'altre totalment, doncs per això el doctor Montero... Que probablement sí, ha patit un infart, que, si no que té... si no fora altre en la seva fortalesa no estaria comptant. Va sumant tot el que diu i dius, ostres si no coincidís, pues d'alguna manera tratarem de, perquè a vegades igual estan giròfanos, però és el, la persona que més ens pot donar llum una operació tan, tan dura i tan important com esta. I sobretot perquè jo crec que eh, els mites hi ha que cuidar-los. I, no, no, eh, eh, i, i Mario Kempes jo crec que és Eh, l'expressió màxima del miticisme valencianista jo, vull dir, eh, ma jo crec que està en, en l'olimp del valencianisme lo més, lo més alt nostres, perquè nostre senyor és Mario Kempes sí, sí, això no posa... jo crec que al final eh, si uno que sols inglesos els clubs anglesos mm, ho saben fer fan, bé fan. és l'èpica no? si uno, uno diu eh, resumís l'èpica del València sí. en una foto y es esa foto de Kempes en el Mundial y de una foto típica senyera, eh? té una típica... Eso representa la épica, ¿qué es la épica? Es lo que digo yo. Historia y todo Es que que no es un libre, es una, enciclopedia, es una enciclopedia total pues la imagen de la épica en el y Valencia Mario és Kempes, avui en que hemos dado una fama al Valencia. claro. venint de, imagineu-se si Home, yo, yo este matí, Jaume, en, en el Supermurciélago pre preparando el programa cuando estaban fent buscando imatges de, de de, de, de yo Mario. Mm, he visto a Mario Kempes, sí, pero yo era consciente de lo que estaba viendo no. Ah, lo que, sabia ahí lo que te pergueres. Ah, lo que te pergueres. Perquè m'ho que Ves con yo me pronto Claro, sí, pero pero que yo no, era consciente de... de... sí que vais a porque porque incluso vais a el partido de Paterna. Que cosa que, que molta yo yo 32 años que Que sí que que me confirme. yo estoy en 32 años pero Però que voy a es yo? Es que mires me va a Kempes agarraba el balón y, y se ganaba y punto. Ah, pero es que era, era sentirse orgullós de que ese jugador la garra se anava Y I un mundial, vore un mundial com en varen veure i que damunt, que el, ell. el que damunt en la final va ser protagonisme total al marge dels altres gols que havia fet és que no t'ho creies era a dir, mi, això la, estarà passant la frase, la frase no és meua és de, és de mon pare en pau descanse que jo començarà en el futbol de, de la seva mà i ell sempre tenia una, fase, una frase quan veia votar a Kempes que es el 1-0 y el tenim. <laughs> Després ens hacer fer 4. Sí. O pueden fer a 6 Pero més. el 0 ya en efecto es que Y arribava el baló Mario coses, Mario pam a la gatera. la elegancia corriente Es que yo estoy recordando Porque es que eso no te se borra. No. La manera de correr es que no... yo no la èpica un... del València... No, no, pero no viste un chaval que se li semble la manera de correr era una manera especial. Ni de Era como un arrastrar, Como si no tocara això, no? Como si anava volante al camp. 12... generarà una facilitat increïble. 12 i quart, anem a fer la primera pausa per la publicitat, les que tenim que fer, i ja entrem en lo de noeta d'ahir, que tenim molt que parlar. ¿Por qué el Valencia no va a ser el Valencia tan al al dies, También entre otras cosas es porque había un rival davant. Yo creo que eh, dona per la tertulia de 12 i quart, això es la 97.7 Radio això es Sports 97 nit. En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas pelarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Puedes ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros son es masiva toda la temporada. Canal Plus. ¿Quieres practicar tu deporte preferido? En la Escuela de Fútbol Stuttgart Valencia contamos contigo. Nos trasladamos a Picasen, Talcán del Alter, para disfrutar de buen fútbol. Matrícula abierta, fútbol 8 de querubines a alevines. Profesionalidad y experiencia con Ricardo Arias entre nosotros. Cuotas sorprendentes. Infórmate 633-566-147. stuttgartvalencia.gindo.com. Es tu momento. Crece con nosotros. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. El 12 y de 7. ¿Eso qué es, cabrón? Mañana que haré de transfer. ¿Mañana qué? Mañana que haré. Pues igual parlar de la venda del Valencia. Comprar el Valencia. <laughs> ¿Tú dos hay sol? ¿Tú dos no, hay sol? Mañana no, pero ahí ahí estará, ¿eh? No, no se farà molt llarg, no. No se farà molt llarg, no? Te, no pin... se farà te pinta llarg. de que ja afrontem la recta final en esta història. Que ja te ganes la, la gent, eh? Jo crec que ha trencat sí. aigües, eh? Sí, veritat. Ja, ja, en el parto ya ja ha trencat aigües? Sí, però que de manera l'expectativa que veig en, no, Joan Carlos se mereixia tant és que sí, sí, té sí, algo sí, dins sí. del cos. Sí, però... Que no, que no, que no, que estem, estem matí a migdia, jo dit, ja ho hem dit en el Supermurcela, la venda està a prop uh mhm. -huh. i no retire una coma del que ha dit. També és cert que, que al final mm, no sabem massa, massa coses de la negociació definitiva, però eh, l'últim desbloqueo que se va fer jo crec que va ser el definitiu perquè si no suposaria que que hauria de descarar-se massa massa no crec que arribi a aquest extrem jo crec que esta setmana sí serà la definitiva Esperem, al final, si, pot sí, moltes sí. setmanes a esta setmana se signa, esta setmana sí, se signa... Sí, però si al final mmm, la gent de Meriton va a Madrid... Home, per... se, se suposa que van per algo. És perquè han parlat antes. Sí, sí, no, converses... si van es Esta setmana fero... passada ja queden converses molt actives. Claro, I si van és per a fer-ho ja definitiu. Uh mhm. -huh. Val? És el que se pot dir ara. El que diem mis migdia, que la venda està més prop... Jo crec que estarà més prop que mai. Jo ara sí, ara sí. no veo un camino de retorno. Això se fa, ja se I s'ha acabat la història. Sí, sí. I si m'equivoque, che, pues que m'ho diguen, però <laughs> jo no veo un camino de retorno. Bé, amb tot... Ai, i, i un matís, un matís més. Matisa. Molt, molt important, la notícia que ha publicat un diari anglès avui, uh mhm. -huh. el Daily Mail, pot ser, ah. recordeu-me del Daily Mail, quan Peter Lim compra l'equip este de octava categoria regional sí. de Manchester, Des, junta, jugador de la junta Ryan Giggs, Roy King, sí. Nicky Bat... És un grup, de, un grup d'amics, Claro, però en definitiva eh, és propietari d'un club de futbol. Bueno. I Peter Lim pregunta a la Premier la federació inglesa, millor dit, que allí sabeu sí, que ja són no molt estrictes. Ja Escolta, que jo tinc dos jugadors de futbol que són meus, que són Rodrigo i André. Eh, ja no passa algo si, a més, oi, com que vos vostres dos futbolistes? I Meriton li contesta oficialment, perquè els he comprat en gener mm. pensant-me que anava a tindre el València allà perquè no esperava que, que això fos tan llarg. llarg. És a dir, quan compra el València ojo al dato important, Meriton, Meriton una, una declaració oficial de Meriton a la federació Aquí i al club este diu quan compre el València seran jugadors del València, no del fondo ni de l'empresa, no del fondo de Méndez ni de l'empresa de, de, de, de, si de, compra el València, pues seran el jugadors del València Vull dir, mm, més més no cap claro. Bueno, però té certa lògica el València és d'ell els futbolistes són del València ja t'ho dic tota, tota la del món <laughs> però t'ho dic perquè al final Amadeu Salvo li s'ha preguntat cada vegada que s'ha presentat un futbolista però futbolista de qui quin Ah, bueno, ja. Bueno, bueno claro. pues la, en, en Meriton perquè al final jo he preguntat ui, he pensat, per què Meriton li contesta a la Federació Anglesa i així no ha fet cap declaració oficial? A veure, ja és propietari oficial d'aquell club mm no es propietario oficial del Valencia. Exacto, exacto. Es un matiz que yo, yo sí, lo veo, sí, sí, yo lo veo te, pejillero, te, ¿eh? Te, yo lo veo pejillero, podrían haber dicho algo, pero ellos han dicho que hasta que no siguen oficialmente propietaris del Valencia no, no van a pronunciar. És un formalisme que, que té que fer i s'ha sabut, simplemente és així. No? Claro, claro, pero que, que es interesante. dir, no, estos son meus, pero eso, pero eso, però això. Claro. Després demà, a quan donar, siga... Ha donat l'explicació real que ni ha. Jo els compri pensant, ha comprat tant la gasolina que el coche, pero el cotxe d'aquí 15 dies... El ha comprat tanta de gasolina que el cotxe. D'ací 15 dies tinc el cotxe. Bueno, és una manera de fer el negoci, al cap i a la fi. Vull dir, al bueno, mig... bueno, però que deixa gasolina, nosaltres harem segons, Home, que sí, eh? eh? De moment, de el cotxe nostre. Claro, claro. <laughs> Sí, ja. Busca qui t'ha pagat. Busca eh? qui t'ha pagat. De, de moment el cotxe està ahí. I, molt gràfic. I, no, no, eh? i, i la està... gasolina és molt gràfic. I eh? sí, total. Sí. bueno, jo vos volia preguntar... Després de que verem ahir a, a Noeta, eh, què vol va semblar? Per què el València no va ser el València de les vesprades eh, que agranava i passava per damunt dels eh, rivals. En quin percentatge el València no va fer el que li tocava i en quin percentatge ja que tindré clar també que davant hi havia un rival. Jo crec mm, mm. li donaria prou de mèrit a la Real Societat. Sí. Eh? No. Jo, jo veig que és un equip que quan ve un gran es motiva, i ahir estava molt motivat, després de va a Granada, con tot mi respeto para Caparrós, i és capaç de guanyar de palma el partit, no? Mm, però és que tenia una trajectòria molt pobre donat el sí, sí, sí, anava molt apurat anava molt apurat Madrid, que va ser espectacular anava molt apurat estava ahí en una posició Jaume, que no que, quadrava que després demà va Granada i Palma i, i guanyen a noveta, sí però tu a Granada el fiques en, en noveta i Palma 3 a 0, les eh? Les condicions d'ahir era per ahir, que, ahir. que la Real Societat fera o intentarà fer el que feu. I al final és una... Una com... altra cosa és que el València, d'alguna raó que la discutirem, pues no li va posar la força sí. que tots pensaven que tenia y seguramente la fuerza falla en el puesto més determinat que és en el centre, el centre del camp. Però després, ja si de salva, perdona, sí que hi ha una conclusió que jo crec que hem fet mm. tots. És a dir, este partit, la temporada passada que hem perdut 3 a 1. Sí, probablement. Sí, igual que molts dels que ha tret el València en aquestes primeres jornades de Lliga a Mestalla, sí. fent 3 gols, l'any passat costava molt treure... L'haguera guanyat 1-0, no? Clar, no, tercer, i fa eh, a última hora... Exacte. Però, pues sí, és cert, però jo crec que la lectura del, de l'empat d'ahir, evidentment, ha de ser positiva, jo crec que la Real Societat va ser... Apretar molt, eh? Va ser superior, va apretar moltíssim, crec que el València va jugar a una altra cosa, ahir ho comentava Miqui en la, en la retransmissió de la 97.7... Falla alguna, Miqui, ahir? A Miki no, creo que no. <laughs> le va a insertar totes, Pero la línea está en totes, Rere Yo creo que buscaba esperar ir a la contra en rapidez mm, en una de estas va a arribar el primer gol del, del partido para el Valencia después de la fantástica deixada de, Alcácer a el gol de, Carles eh, Gil pero también Terrao raó eh, Jaume, varen fallar eh, Fuego, yo creo que Fuego no pero pero varen fallar fundamentalmente André, André y Parejo y yo la explicación que, explicación que trobe la pueden trobar en mis campistes de la Real Sociedad en Zurutuza, Vergara y en la colaboración porque se clavaba ahí en Mitch para hacer mal de, de Xavi Prieto, pero ojo porque el Valencia venía de jugar dilluns, dijous, i torna a repetir diumenge. I és una barbaritat tres partits vale. i ahir a la pressió que va sometre la Real al València li guanyar la partida en aquest sentit sí, sí, Nuno, Nuno va dir al centre en, en, en, en ho va ho va reconèixer. I, i bé, és pronte però però bueno, Carlos, no? jo no sé si te'n recordaràs l'altre dia en la tertúlia quan estàvem parlant lògicament eh, deixaven caure de que aquest partit l'entrenador el que estava pensant era eh, o jugar per aquest partit i anar, m'estic referint al Córdoba, i guanyar el liderato, ficar tota la carn en aquest partit, o afluixar ahí... Pensant en la noeta. Pensant en la noeta. Jo crec que ella anà a donar-nos una alegria en quant al liderato, i això d'alguna manera l'astra. Per què l'astra? Perquè estàveu parlant de Javi Fuego. Javi Fuego, per el futbol que fa, físicament, se eh, desgasta, eh, aguantar, se desgasta menos el desfer que el construir I els dos jugadors que construïren el València ahir estaven torrats. vale. Hi ha una imatge d'un programa d'una tele nacional eh, del dia després uh mm-hmm. -huh. que pesquen els jugadors del València parlant en el, en el descans. Val? I, i està Negredo, diguent-li als companys... Eh, Negredo, no, perdó, Parejo, diguent-li als companys és el que estan fent és pilotada llarga a Xavi Prieto i a Aguirreche per a que les dissenyen les caigudes, aprofitar les bandes de, de Canales i de, i de Vela que això mos, mos estan fent mal. I, i, I entra per darrere Diego Alves i diu han fet ells el que tenien que fer nosaltres, Exacte. que és el que hem de fer en la segona part. Però I no. girar ahí i fer-ho. El que passa és que moltes, moltes voltes una cosa és la intenció i la teoria que moltes voltes la teoria està molt bé, però després ja que dur-la terme, que pel que siga no entres bé, que pel que siga sempre a voltes el rival eh, està aquest partit en què aplega sempre un instant abans que tu... Pareixia el València, Getafe-València. <laughs> Correcte. I la diferència... De, hi ha voltes en efecte que pel que siga no tens el dia. Però vale, però entonces partint de la base de que no tens el dia, anem a treure conclusions. La primera seria, que estem d'acord, quan l'any passat, quan no tenies el dia, perdies 3 a 0, no? no? Aquell el partit de Sevilla, la, vale. la conclusió és la mateixa. Efectivament, Correcte. efectivament. Correcte. Però n'hi ha, ha altres conclusions. El dia que no tens el dia... El dia que cau bé. No, No, l'entrenador és valent. I fa canvis per a corregir allò que està fallant. I fa dos canvis en el eh, descans. Però, ell això ho ha demostrat des del primer minut. I no li mal. Però no li mal. I en Sevilla ho feu també. És un home i no que, que veu les solucions, per almenys hasta ara. Correcte, i canvia coses. De fet, claro. no espera ni al minut 1 no, no, de la segona part. però, en efectivament, ja fa entonces estem, estem testant, estem calibrant a l'entrenador. Però tu una cosa no dones. Jo les dues vegades, la de Sevilla no me'n recordava també li queden més canvis Però, en Sevilla. Tu sí, sí, sí, no, no, com que acaba el partit. Si penseu una cosa, es veureu que, que és algo que no estem acostumbrats, i és el mateix. O sigui, sea, quan el que equip està jugant al futbol en un moment donat veus unes carències que, que tots, que som entrenadors potencials, digues, mhm. jo faria això. I majorment, quan tu veus una solució que és lògica, jo no dic que, que sigui listo, quan veus el que estàs parlant este, tu notares que estan físicament els dos lastrats. Ell, automàticament, com si te sentira, fa el canvi que necessita, però això va fer molts viatges, què vol dir? De que està molt actiu, que s'ha manejar les seues armes. No, que reacciona, davant d'un problema ah, reacciona. Però això és una partida, és com si fos l'aquedrés. Pam, pam, pam, pam. Lleva André, que se queda targeta... I aquest partit, majorment... I, i, i fica múscul. I vosaltres no heu dit, i jo he llegit molt poquet, i embargo va ser una cosa molt determinant, va haver en les mateixes jugades cinc targetes un equip i l'altre sí. uno que són totalment eh, parcials. Jo ho dic com ho sent. I, I jo no he sentit a ningú queixar-me mm. i no me queixe, perquè reconec que el València les cadències que té. Però aquest arbitratge, al final, un equip eh, te frena perquè és que no té... O sigui, les patades que peguen uns i uns altres, uh -huh. com a molt ficaria que ficar pegaven les mateixes, però el València no mereix que pues... ni una targeta més, ni la Real una targeta més. Estic d'acord en Jaume perquè ja no és... Ja te passa en, en Getafe. En Getafe linxaron al València ya te pasan Getafe y ojo ojo al rival que ve el dissabte oh, oh, oh. y eso es Rasker eh jo, eh, Pascu Calabuch Calabuig Pascu, Cal... i... Pascu Calabuig estava ara tancant en, en el diari de redacció un reportatge que es demana en Super que és molt recomanable uh -huh. i ojo que n'hi ha dos datos que ha trobat Pascu uno, simplificant eh eh, a veure si sóc capaç de, de, de, de, de perquè n'hi ha que, que interpretar-los bé el Atleti Madrid està entre els equips que més targetes grogues tenen però està entre els equips que menys faltes li han pitat però això vol dir una cosa que, la línia que vol dir que moltes faltes que no són targetes no li despiten i al final li piten les que no n'hi ha més remei que pitar perquè, són targetes. Perquè són ja molt descarades. Perquè són molt descarades. Perquè és un equip que va molt al límit. Vull dir, són dos futbol... datos que tu els, los cruzas i te fa una explicació de la falla de l'equip que tens, eh? No, no, no. és una reflexió interessant, ojo, eh? Totalment. Bueno, de qualsevol manera, jo no vaig ser qui critica això perquè a mi em, sempre m'han agradat els equips intensos i m'encantava el València de no, Benítez no, i me... Però si no, això no és una crítica, és, és simplement una eh, realitat a qui t'enfrontes. Quan, fa, quan fas a falta Tiago o, o, o, o la mare que, que l'ha parit o, o que m'ha parit a mi, que li piten la falta. Jo d'això sí que me queixe. No, no, això sí, això sí, no, no, no, una cosa no, no res l'altra. Ah, però és que li permetixen molt a, a l'Atlético Meseta, eh? 12 i mitja. Anem a fer una pausa per a la publicitat. Tornem de seguida i llegim els vostres missatges. Arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. El 97 en xifra, en número. Ui, ja hem creuat la línia dels 3.000 seguidors en Twitter. Orgullosíssim. No fa ni un mes que tenim esta nova adreça de Twitter i ja ne som 3.000 allà a l'altre costat. 12 i mitja. Una pausa i llegim tot el que esteu contant-vos en el eh, Twitter. I arribem fins a la una. Així, en Esports 97 nit en la 97.7 Radio. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. ¿Quieres practicar tu deporte preferido? En la Escuela de Fútbol Stuttgart Valencia contamos contigo. Nos trasladamos a Picasen, Talcán del Alter, para disfrutar de buen fútbol. Matrícula abierta, fútbol 8 de querubines a alevines. Profesionalidad y experiencia con Ricardo Arias entre nosotros. Cuotas sorprendentes. Infórmate 633-566-147. stuttgartvalencia.gindo.com. Es tu momento. Crece con nosotros. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Una imagen es para toda la vida. Que no se pierda. No acumules cientos de fotos en tu ordenador o en tu móvil. En Fotopro te ofrecemos múltiples opciones para tus fotografías. Revélalas en unos minutos y llévate las fotos de tus mejores momentos. Fotopro, calle Castellón 2, entre Plaza de Toros y Renfe. Fotopro.es. En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 12 i 32, eh, estem eh, ara per a llegir el Twitter, en este cas, així en la 97.7, en Esports 97 nit. A veure què és el que ens respon... La gent de Salva, no? Eh? De Swiper. La gent de Swiper, no? No, de Swiper molt poquet. Per cert... Ah, eh... Demà pegar-ho palos, no? Eh... Per al dimecres. Sí, demà toca? Demà toca, demà toca. Demà toca, demà, demà, no, demà, demà toca melodia. Demà toca. Jo no vull eh, mediatitzar la, la columna d'opinió que escriu en Super. Per aquí és que dimecres, no vull Pero vamos, Simeone... <clears throat> Simeone. ¿Qué vas a hacer? <laughs> Mensajes? Mensajes, no, es que si pegues un palo Simeone no pasa res, salva. A <laughs> ah, veure, per cert, eh, ha ficat un tuit al nostre tècnic, Arturo Delegado, i és cert, també hem d'agrair-vos, hem dit 3.000 en, en Twitter, però és que en el postpartit i la narració dels gols del dia del València-Córdoba, més de 1.000 descàrregues de podcast. Estem, vull dir... Eh, més ample si no acaba. T'aclares, Arturo, con... t'aclares ahí, tu? <laughs> Sí, sí. Es un fenomen, eh? Arturo acaba el programa sí, sí. Sí, i a 10 minuts ja està enviat, ja està, el, ja està penjat el podcast. I ho envies i la gent entra. Bueno, a lo anem. Sara Márquez diu que per ella no le... Pregunté si, si ha, ha rebaixat l'eufòria i l'empat a Noeta. I diu, para nada, no todo va a ser buena, pero no por eso vamos a dejar de animar. Estos días a coger fuerzas para el sábado. Vicente Mayans, tampoc de vols que baixe, però un empat fora de casa té que baixar l'eufòria. No, home. Tens raons dos. <laughs> Tornem la verdad es que un poco sigue bajando la euforia, pero creo que es mejor así para que los jugadores no se relajen. Lechu Diu, hay que ser realistas, tenemos <coughs> plantilla joven con mucho margen de mejora, pero le dijo que esto iba a ser fácil. Eh, Pepe Disidente Diu, eh, sobre la canción que llaman a Will ah, Carlos, del vídeo, lo que deberíais hacer es decírselo al club para que la pongan en Mestalla cada partido. Es un himno. Li eh. ho diré, Pep. Mm. Pep és del meu poble. Viu en la pla... És playero. Eh, viu en la platja... És playero? Pues una basada per a Pep, sí, home. Hay playeros i chaleteros. I després <laughs> estem més del poble. Del poble. <laughs> Pep és playero. Xavi Guillem diu... Jo no estan mai eufòric. Hem caigut tants bacs, sóc prou moderat. Hem empujades, no és eufòria. Jo ho veig com que ha canviat l'actitud i en això només l'afició tenim el necessari per a empentar l'equip. Més Diu Valencia Fútbol, diu espero que no, lograr la quinta victoria consecutiva no debería valer la opinión si que se tuviera antes. València Collonut diu per a res, és un bon punt on com difícil i continuem segons, a més l'objectiu la, és la Champions, a seguir amunt. Nacho diu no, pense que, sem, se, pensa que no sempre es pot guanyar. Barberini diu grandísimo punto en un campo muy exigente, nuestro centro del campo con muchos kilómetros en las piernas y la Real apretando en casa. Més Diu Javier Vidal, sigo diciendo lo mismo, partido a partido, 32 finales para el campeonato. José Ribelles, que es el seguidor 3000, que diu... Han quemado para ell. Sí, claro, pero más val un empat que una derrota. María Martínez diu, no ho esperava, estaven tingut una, una miqueta de sort. El Salvador diu, algun dia Carlos vos dirà la veritat de la caverna de Mou, no solo todo lo que reluce, una base a tots els contertulis. Ui, toca, ara, ara m'ha agradat el bau a mi. <laughs> i diu, eh, em diu camp difícil, no jugarem res bé i no varen perdre, anem segons, no oblidem on estàvem l'any passat, bona pinta d'equip Eh, Toni Campos, que recomana el documental que vos he de, de Mario Kempes, de La huella del matador en Espanya. Eh, Pablo Martínez, que diu tertúlia molt aldallera en el dia d'avui amb Salva i amb Jaume Ortí. Molete diu, eh, Jaume, que gran que eres muchas noches. La gent de, que te saluda, Jaume. Fipo Baraja diu, pensant en Atlético de Madrid feu propaganda per a que tot Mestalla salsa i canten l'himne regional. Eh, Juan Dol diu, l'objectiu és la Champions i no perdam la il·lusió. Sentiment blanc i negre diu, després del dissabte que jovent contra l'Atleti vos conteste, ai, volem si tenim o no tenim equip de veres. ¡Ay, qué, bandido es! Que diga ahora, no después de... <laughs> qué, fácil es así, qué fácil. Y... Ya que ahora, hombre. Pregunta la gente eh, Carmelo diu eh, eh, ja esteu invitant a la gent per anar a veure-vos doncs pues, podeu vindre quan vulgueu això és la vostra casa que duen pan quemat o sigui... que duen el que vulguin què vas a regalar tu? pan quemat eh? tu un pan quemat ah, i jo dona i el regala ah, això és la vostra Carmelo si voleu passar-se per així si voleu passar-se per així o bé ens envio un mail eh, esports97 arroba la 977.com esports97 el 97 el número la 977 també el número la 977.com o crideu per telèfon a la ràdio de l'esperada, pregunteu per nosaltres i vos autoritzem a que, a que entreu, però que si vol podeu vindre quan vulgueu, que aquesta és la vostra, la vostra casa. Bé, més coses. Eh, en el dia d'avui estàvem parlant de, de com estava estructurat el partit de la Real Societat i no hem parlat... Eh, perquè estem parlant de, de, de per què el València no va ser pues això, tan, tan lluïdor com, com altres vesprades que estàvem eh, acostumats i, i, i, i molt ben acostumats i és la pregunta, ens havia mal acostumat el València? 3-0, 0-3, 3-1, 3-0... No, el que passa que sí que tots esperàvem i estàvem preguntant en un rival que esperàvem tots, que no anava a ser el que havia ah. actuat fins ara, sinó que anava a intentar recordar un poc de l'any passat, pues crec que plantejar un partit li que molt bé, van emplear moltíssim i jo també el que ha dit ahir uno que va ser cridat que diu que un equip que quan no li deixen les coses bé és capaç d'empatar també és meritori, no? Per tant, crec que el que va passar és simplement que reconeixent que la Real Societat estigui molt bé, el València administrar el mínim que feu en atac per, per una raó, perquè la sala de màquines i creació no li arribaven balons uh -huh. i ja va ser eh, molt positiu el que un valor que arribava a ser preciós ah, que... i el ficava dins Xau, però la veritat és que no tingueren salvo a última hora que en dues ocasions teòricament que, que ara en punts el gol la veritat que el València eh, en atac va fer molt poquet però perquè no li regalen balons a los puntos mereix guanyar la Real Societat Totalment. sí però pogueu guanyar el València sí bé, per això ho dic és però, hora. Però, entonces altra conclusió que és molt pareguda a les últimes que hem dit altra conclusió és conforme està l'equip que veguem ara eh? eh sis, sis jornades per a guanyar-li al València hi ha que fer alguna cosa eh? No, no, de claro, fet... el València està mal. I això és una, però, de, és una claro, de les lectures. Claro, L'equip que... sap patir. Tens un, un porter que està molt bé. Tens dos centrals. Que bueno, són una garantia per dalt, fonamentalment. tens un Bezo que també se mereix. Sí, sí, que sí, que, sí, que, sí que, que estàs bé en defensa. Dejemos que estàs bé en defensa. I avui en dia, en la dinamita que tens dalt, en molt poquet fas gol. Eh, per tant, tu per guanyar-li al València, si el València vol, a de plena patir, els futbolistes que té és eh, que pues, quan s'arriba dalt has d'encertar les, les eh? ocasions que té té un percentatge molt alt has d'encertar de, de realitzar-se un, un, un altre exemple que antes passava molt al contrari sí, el partit de, que, que siguem molt exagerat el partit del Madrigal si el Villarreal encerta que n'hem vist claro. el problema que arriba, Villarreal arribava i no, no feia gol i, i les dues vegades que arriba el, el Real Meseta feu gol per què? perquè té dinamita vull dir al final Mm, el València són, marca diferències matisos d'equipos grans en, en, en puntuals... per això estem parlant de que el València està jugant algo que inspira confiança perquè claro. està fent coses de que els equipos fan que maten eh? i després l'altre falla doble ocasions però però, però per això m'agrada un altre eh, que diu Nuno en, eh, en zona mixta diu que ell sí esperava que en el 0-1 el València que era segur capaç de tindre més controlat el Clar, partit. Però, però aquells, aquells anaven, eh? Aquells anaven, aquells quan però no el 0-1 comen començaven a apretar com una que fona. el 0-1 poder controlar el partit. No s'enfonsaren com pensava el València que la Real podia moralment acusar-lo i no va acusar per a res. Però jo crec que eh, deixa també una lectura negativa per al València el partit d'ahir i és que eh, jo crec que el rival el València ha sorprès en les primeres jornades de Lliga però els rivals ja saben com ofegar al València com l'ofegues? tapant André i tapant a Parejo la Real Societat ahir ho va fer si ho repetissin els rivals Nuno ve trobar una fórmula per a que el, el, el valor, la pilota, encara que sigui a jugar més directe, arribi des de dalt, perquè és cert que tens molta dinamita i que en mitja ocasió el Càcer te va fer un gol. Pero si te taponen a Parejo y te taponen a André, el Valencia ahí... Ah, pero pero <clears throat> Eso una, una, una, teoría hecho la contraria, es una teoría. Es que al final yo creo No es una teoría, Carlos. Sí, sí, no, pero acabe, acabe, sí. acabe. Mm, todos Todos equipos saben cómo ni a que parar al Getafe y con ferlimán mal al Getafe. Tienen un analista de este equipo. Todos esos equipos saben cómo parar al Atlético y cómo hacerle mal a Atlético. Entonces, vas La Real va a hacerlo. Sí, pero el Valencia Carles, ha, de, ha, de, ser capaz Valencia, de pararlo. Pero el Valencia ya, nou en este sentit. Però jo que Getafe no sabia... Però... El Valencia sorprès, per què? I Getafe no, no tenia estudiat al València i no sabia com... Getafe? Eh? Jo crec que no, Carlos. Sí, que en la, que en la pissarra se fa tot. Parles de, com, de fer-ho. Parles de cos ni contra. Una de domini increïble d'un equip a l'altre. Tu contra el Getafe dominaves Perquè un ho va fer i l'altre no. Totes les situacions, però contra la societat, quan tu marques, teòricament, a Estara te donava peu a que en un contraatac tornares a marcar o dominar la situació i ahir no, no se va parla produir de, del i el València la, la creació parla d'un equip important com claro. l'Atleti de Madrid no te parla del Getafe estem parlant, estem parlant de lo que ve i de que, lo que, que ve... que ni té entrenador dic, ni té futbolistes jo probablement dic, per, a, per a tapar jo, jo que te dic és que tu que dius és una teoria però que, que, que després n'hi ha que fer-la eh? ha que, al final Tu, tu pues, pues igual que, igual que llevat Emery, no, llevat Emery pues tots els entrenadors, quan fan la tàctica, ah, al revés, Carlos, cert encerten i guanya ara Però al revés, parlem de lo mateix, el València per a fer les coses bé ha de fer-les. Però ha que detectar, claro, Salva... Pues els rivals també hauran de fer... Ha però tu tens suors com per a fer-les, de suors. Salva. I el rival que ve el dissabte també, Carlos. Clar, però... però... No sé què estem discutint tu i jo. No, parlem de lo mateix. Pues paga tu l'hermosa No, jo el que pense que, que, és, que, és, que és aclaridor és que d'alguna manera també tenim que veure quina culpa té la part física que no tenien perquè el València no dominara també eh, la culpa mm. segurament mm, és que saben abans, tres partits en una setmana però això vull dir que, que al millor el que tu dius de que puguen anul·lar-los també és perquè físicament no estaven al nivell que mm, requeria mm, sí, un rival sí, com ixe per tant si estan a un nivell perquè jo vamos Parejo pense que, cal li falta la, eixa, eixa agilitat que té per no anar que pareix que arriba tard. Li falta aquest puntet eh, físic. Però l'altre és que jo, a mi va sorprendre perquè va ser un baixó molt gran ahir també. Per tant, esperem que això siga puntual el tema físic i que quan, d'alguna manera, tenim que pensar que l'Aleti Madrid ve de jugar, va vindre de jugar Champions, un partit sí, molt difícil sí, contra sí, un rival sí, sí, sí, de la millor d'Europa. Això contra la Juve, no? Eh? I, no Juve. I no se pot permetir fallar no, no, no, és que la, això, vull dir-te que, que això també té aquesta avantatge, en este cas va ser per València, a veure si físicament tot el que era desavantatge ahir se convertís a favor. Yo realmente El aspecto físico mm, no lo había valorado pero ahora que escolte, mmm, sí. ho han que va dir uno ahí, Va dir Nuno, no, eh? No li vas donar Se va a dir, que, ojo, se va notar, eh? eh? eh? no, no, no, no que si se nota que el partido de, Córdoba va ser a les de la nit, eh? Claro i tingueres un dia... Tu és dijous a les 10 de la nit, eh? I quan tu tens divendres i dissabte, tu tens dissabte Dilluns? perquè divendres és un entrenament regeneratiu. Eh, el divendres entren, tenen que entrenar de vesprà perquè, òbviament... És un entrenament regeneratiu. I dissabte viatges. Clar. Però això ho estava dient sí, sí, sí. jo... I haver de jugar dilluns, també. Però això ho estava dient jo, que l'administració de la part física, segurament ell, en ares de donar un, un caramelo a, a l'afició, uh mhm. -huh. pues, se jugà molt ficar massa força física en contra el Córdoba quan teòricament, teòricament això és parlar preparar millor la caga i Però... estaria dient un animalà si ella era ministra per exemple el centre del camp Filipe Augusto guarda... contra el Córdoba que ah, era això, una especulació que, que feien i, i tindre's a la banqueta per si canviar però jo, també ho dius, ho dius a, a cosa passar però jo crec que ahir eh, gastar massa pólvora perquè verament no feia falta. El que passa que era molt bonic el que lograrem. 3-0, líders... I Però això Zulo també viu d'això, i al final... Jo crec que al final part, a l'entrenador li haixi bé. Jo crec que l'actual li així bé. No, jo, dic, jo dic l'opció que ell... No dic que li haixi bé, el que ell pensa sí, i sí, tenia sí, que sí. fer una de les dues i apostar per una cosa i apostar... Home, no t'enfades, que <laughs> no t'enfadades, home. T'estic explicant. Vale, vale. No s'enfade ningú en ningú, que anem a fer una pausa per a la publicitat i tornem per a rematar el programa. Sí, en Esports 97 nit, en la 97.7 Ràdio. ¿Han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Cambrinus de Heineken, España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910-2983 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Gambrinus de Heineken, España. Te servimos tu futuro en bandeja su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. Si te agrada el sport, esta es la tegua cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. 12 46. Eh, JB diu en Twitter, una cosa es que sepan pararnos y otra muy distinta es que puedan hacerlo. ¿Eh, Salva? ¿Eh? Sí, Carla, però sí, sí, jo, no, jo no te dic el contrari, jo te dic que ja han trobat la fórmula i la Real la va trobar. Sí, una part, jo en una part, a mi hi ha coses de cada dissabte que me preocupen. Una és Isha que puguen haver trobat la fórmula, i l'altra és el que ens explicava Miqui el dia del Córdoba, que me pareix una reflexió parada. molt bona. La pilota parada, com defensa al València amb set tios en zona, que és molt perillós per a un equip que planteja els corners y que le trae el sucre que li trau els el Atlético de eh, Madrid mm. eh, Yo imagino que, no, que en uno será capaz de ah, ah, cambiar mira, mira, espera, espera, espera continuar la, muy bien la canción eh? <laughs> by the way, muy bien by the way eh, pero dur la contraria a, a pero a Salva ¿tú crees que esos equipos de España no saben que la Atlético de Madrid es poderosa a lo parar? Sí, claro. Pues no manera. Sí. No n'hi manera. Lo que estaba diciendo Tú tienes que la, en la pizarra Emery, bueno, Emery no, Emery Lisante no, pero, todos, acá se parece. Pero es un problema. Y arriba Godín y a la un problema de, superioridad en, el área Pues claro. Pero superioridad de, de, de bot pero que te dient jo que el Valencia si les cames li y el día que a ver saber, ahí la, mayoría de d'equips no lo pueden parar. pero toda la jugada que se fa... Que la Liga No, la majoria d'equips no poden parar, que guanya la Lliga no, però segons... No, no, però és que este any ha començat, si cap més encara, està fent més gols encara a, a valor parat. El que passa que ell, per exemple, estan marcant els dos centrals, que són els que fan els gols, i ahir el xiquet que està allí, fora, fa el mateix, fa un remat com si fos el central. No m'acuses d'eufòric, que el divendres així vosaltres ho va sentir i pareixi, i, i dieu, algún part, alguna vez tendrá que perder el sí, eh? Jo que guanya Mananoeta. Sí, sí, alguna, algun divendres, partit tindrà que perder. O sea, no me diguis eufórica a mi ara, eh? Que casi me, me dice la rotonda. que vas a escoltar. <laughs> De todas maneras... ¿Es de ver lo que digo, no. No, sí, te rao. Carlos, vale, vale. Hi, ha una, hi ha una cosa que no, que jo no la sentí comentar, és el gol. Jo penso que el gol que li, li fiquen al València és producte de que quan el gol que trauen... Eh, el córner. Callat, trau, en un moment donat. Trau, de baix palos sí, que el baló entra, eh? se veu que entra. Sí, no, no, no, no, bueno, no, no entra, eh? No, no, bueno. ahir, ahir van haver unes imatges, Manolo. Bueno, la que si a millor... sí, però jo l'únic que vos vull dir és que en aquest moment, quan se produeix una jugada que tu com a defensa penses que te poden donar gol, el València en aquest moment se queda encara sí. no dic sinó dubtant a veure si te'l... I si veus la jugada se repetir... És la mateixa, i el valor arriba... I fa el mateix, i el valor està un poquet aixina i tots en aquest concurs estaven pensant encara el gol sí, eh, que no els havien donat I, i al final entra, és una repetició diu, bueno, pues quedeu-se i, i pom i ahir va haver un poquet de, de fallo col·lectiu de primos Yo creo que esos pilotes son muy perillosos, eh? Siempre. Pilota que guarda de la banda, que vota, que vota a y en un fútbol igual pero los futbolistas estaban pensando lo que La empanadilla la tenían, eh? Había un poco de empanadilla en ese momento, eh? Sí, no, es arte, es Eh, Sí, sí, sí, sí, atacando a Real, sí. Estaba atacando el Valencia era incapaz. Mm. Sobre todo el Valencia ir eh, Perdía el balón muy pronto. Eh, ahí, es la que comentaba el en el Valencia ir no le duraba la pilota. Pero siempre ve ha dispuesto, que domina la situación... no tenia el domini que d'altres partits. I qui tenia el domini? El contrari. I el contrari és el que te feia que arribara i que no deixares arribar tu. Perquè, claro, si Paco Alcácer té més ocasions o la delantera té més ocasions, segurament haurem fet algun gol més també. El gol no es torna a semblar un escàndol de Paco Alcácer. Sí. Que altre qualsevol intenta Però... rematar la porta i el tio, i el tio eh. no, és que lo, no és que ho veu, ho veu i fa una deixada perfecta, de crack, molleta... De crack Eh, Quatre gols i tres assistències. És una cosa... Però és que les eh, assistències... 21, 21 tacos. Mira que és bonico el gol que ha fet, però les assistències que són magistrals. La d'ahir mateixa és tan bonica... Claro, però tu no dius que, que ha xafat una formiga i el metge i Nuno dit «Tale, no estàs bé, no estàs bé. <laughs> Tira pa callar, tarda, tarda un mes en vindre, Negredo, <laughs> perquè no sé què fer. Fet, I ha respirat avui, Nuno ha respirat avui. avui, avui Nuno ha respirat. De Negredo ho han parlat ja veure, fa temps. Eh? A veure, Negredo... Eh, a veure com ho conté Negredo no va estar contra l'Atleti de Madrid vull dir que tinc ganes de veure Negredo que les, que les guarde perquè, perquè però, Negredo, però no Manolo. va estar contra l'Atleti de Madrid ho diem antes de que passarà lo d'avui abans de que passarà lo d'avui sí que hi havia en principi unes ganes de un plan a veure si poguera ser que contra l'Atlético de Madrid poguera estar Negredo mm -hmm però fer més bonic el, el dia de l'IMS. El, el dia l'IMS Day. Però n'hi ha, dos, hi ha dos motius. Que l'IMS té la intenció d'estar a l'Atleti Madrid, mm. però de igual, igual, se tanca, del parto. igual se tanca dijous divendres i, i lo ve no el dissabte. Bueno, a lo però que tiene la intenció, eh? A lo que vaig. Eh, eh, després del dia d'avui ja vos hem comentat que no va estar Negredo, però és que no és que Negredo no va estar pel que ha passat avui. De fet, el que ha passat avui no varia el més mínim lo de Negredo, vull dir, ni s'ha reproduït la lesió, ni s'ha frenat la seva progressió de recuperació. Però ja des de fa un temps, tenint en compte com està funcionant el València, els mateixos que abans tenien tantes ganes de que se recuperara Negredo, ara han dit no, si no està, no passa res. No passa nada. No és un Però problema. per dos raons. No, si no està, Manolo, no és un problema. Per dos raons. Ah, Una, que la banda d'edat funciona de categoria, i la segona, <laughs> i més que, important... És que tu creus que si València no estigui la en porta, no anaven a fosar lo per a que jugara el, el, el, el dissabte. Però la segona és més determinant per mi. És que en en eixa setmana n'hi ha un real de 15 dies i Negredo, el Negredo no se pot... Chaume ve dient, té raó, Chaume. No se pot permetre el riesgo de jugar tenint 15 dies de descans, vamos, que seria... I atrasar a través d'un mes, imagina. Per tant, i una lesió que saben que se reproduís en, en altres exemples. Com, Ho varen comentar l'altre dia. Conclusió, no val la pena. I per això ell està dient el mateix, que l'entrenador ja té molt clar, antes d'avui, de que no valia la pena arriesgar tenint 15 dies de descans. Que sí, que sí, que, no, arribar, que no respira avui, home. Però va arribar, un, va arribar un moment en el que Negredo dirà, bueno, mm, el nano està fent gols i no para. Jo, si jo, no que... puc, jo no puc jugar en banda. M'està tancant Eh, la possibilitat de ser titular. No, Vull jugar no, ja. No, no penseu que això va produir-se. No, al contrari. El més, Suaran, el més segur en aquest tema... Clar. No, no Mic, Miki té la teoria que són un complement. Clar, que xuan. De fet, de fet, ahir hauria sigut un gran partit per a Negredo. I enviar-li seves que mm. les abaixa totes. Mira què t'he dit. Sí, però tens que, que canviar, eh? Sí, jugar directe. Allà no te van a jugar Bé, conforme se te fica el partit en la segona part, que tú fases Cambridge. Sí. El, Javi Fuego, Felipe Augusto, no sé qué, y, Cebollas a Negredo que les habéis a totes. <laughs> pero, pero que... yo, perdona, Chaume, si, si Paco Van está como está y no te pinta de que deje de, estar, deje de estar como está, no tiene pinta, y Negredo X día está B, a Chuárez 2 bueno, haurà de, no canviar el clar. sistema, no? haurà de canviar el sistema, Carlos. Avui en dia en aquest sistema no poden jugar no poden jugar Digues tu que digas. Imposible. No, no, que jo no dic res del sistema, Yo te di que juguen els dos. Canviarà el sistema en uno. Carlos. Tindràs que, que, pues no Tindràs que llevar un dels de mig. Al aire, piati. Tendrás que llevar-ne... 4-4-2. Impossible. Tindràs que llevar a un dels tres de mig, a un dels tres de mig, Clar. per a eh, fer un joc més directo y poder acabar los delanteros. En el City, en un 4-3-3, Negredo ya no ha hecho davant del centro Nuno te va a decir que sí, que havien estrés, estrés Pero que hi un equipo compensado Y un equipo amb estrés Nuno considera que no es un equipo compensado Yo no sé, a mi hecho Nuno no m'ho ha dit. en el Pero vale, no. me Sí, I a Checo, sí, quantes Sí, sí, això demà César Izquierdo o que no, César no, que está está de vacances. Pablo Leiva mos ho explica al Murciélago Va. Segur. Era uno o era un altre. al mig la temporada pasada Yo te dic... Comença eh, jugant Negredo Y acaba jugant a mí Etxe. Si jo no a no sé el sistema. Jo a mi no, no, no m'ho Carlos, Pero sentint les paraules de uno Equilibri. Eh, va a ser el día Del les Del Però que, de les, no ningú entre camp. que l'equilibri no te toque. Que que jo no sé quin sistema farà, però si Paco està com està i Negredo està bé ja costa el que ha costat, Carlos, xuen no, dos. No, perquè ell, quan parla el diari, el diari de va tindre no dos converses. Una per l'afició, que era la fàcil, i una altra a nivell professional. Quan tocava el tema professional se plantava dia. Ja veurem perquè després explicava el per què sí i el per què no i, i jugar estes delanters, que és lo bonico i lo que todos nos agrada, i el que té que entrenar és el que té la responsabilitat. I té que produir un equilibri defensa mitja delantera. Sí, sí, si sí mota molta delantera i no arriba com, com però... per exemple ahir, per què vols tanta delantera? Jo no, jo no dic que, jo no vull que desequilibre l'equip. Jo, a veure, <laughs> jo, jo entenc, en una part entenc a Carlos, vull dir, tu en el partit d'ahir lleves a Parejo i André, fiques eh, en paral·lel els dos pivots amb Javi Fuego i Felipe per llançar melones que diu, que diu Carlos, Negredo Melonada y una canción de bachoqueta. <laughs> Negredo la Baixa y Paquito Faltreball ¿Vale? En dos tíos per Ahí, pero si, si, es que al final, si es tíos de banda, uno es Rodrigo, que yo no sé fins a quién pone limón mola en banda. No le mola. No li No Vale, yo no voy a ir yo el no que volia dir-ho jo, però és un farol, igual Ahí no acaba de d'encaixar, Pero es que al final es que han de chuar és que han de jugar, però, però clar, no per res. Però, estan plantejant de 3. Va, però Van Gaal els fica inclús... en el Manchester. Bueno, i la segona bueno, passada Palma. va Van Gaal, eh? Però, però, però, feu 3 gols. Palma 5 a 3, fica tots... Eh, eh, bueno, però Palma, Palma contra un equip que puja de segon divisió. Però perquè els defenses són una castanya. Si tinguera Otamendi que el vol Van Gaal, si tinguera Otamendi no li passaria el que li passaria no tenia... per farol sempre negatiu. Que xuen els dos, ja ho veureu, Però, els dos. Que no me crec. Vull fer-vos una pregunta. No crec vull que vos... a Paco de Ens queden 3 minuts i vull fer-vos dos preguntes. Ah. Una, creieu que Mustafi ja s'ha perfilat com a central titular sí. al costat d'Otamendi? Sí, totalment. Sí, sí. clar, Dos, és injust amb Rubén Bezo? No és injust, té que fer lo millor per l'equip i en aquest moment és injust en la banda que li toca a Bezo, però ell té que ser sempre defendre el millor per l'equip. Entonces, té que diferenciar-ho. Jo... Un moment, quan dic injust, no parle de res negatiu de l'entrenador, perquè hi ha voltes que l'entrenador ha de prendre decisions injustes personalment per afavorir el grup. Això Miqui m'ho explicava també això, això, Això és, lo que... és el caso. És, el, cas. caso. El jo, este. que no, jo crec que no és injust. Eh, quan de, Rubén Bezo ha jugat 3-4 partits i va fer francament bé. Sí, senyor. Però, això vol però dir, jo, el primer partit que juga Mustafi, crec que és el del Córdoba, sí. als 15-20 mitja mm, als 15-20 minuts, a la mitja hora dius este té alguna més que l'altre, està més fet. Home, és que, és això no té discussió, i és jove, eh? Que està més fet. però doncs té més experiència... No és injust, de real. I, però... I, ahir estigué, I ahir estiguem millor totalment. Però Manolo, quants... quants Va molt bé per dalt, eh? Quants centars tenim? Ara que... mateix quatre. Entonces, Es que... I el francès, sí, sí, el francès no, perquè l'argentino que pareix <laughs> un d'Artagnan, que pareix un bosquetero. Que Orban, la muralla? Sí. No. Tot que te'n vas a la guerra sense problema. És es que això és un bon central. On eh? està la guerra? Allí, allí vaig jo, no passa res. I <laughs> això farà que, que el xiquet jugui... Ah, te la compro. Clar. I se farà que el, compro. que el xiquet jugui dalt. I la banda més... I és el, la parcel·la del camp on hi ha més competència. Perquè això li faltava, que al puesto de Piatti... Interior en banda esquerra. Piatti, De Pol, el altre Rodrigo... Però, però Piatti perquè descansava tenia. Si no jugava Piatti, eh? no prego de vista. I jugarà contra l'Atleti, Piatti. I contra l'Atleti jugarà Piatti perquè a més li encanta... Entrar entre cames de Godín. Per entrar, per entrar entre cames perquè interpreta molt bé les diagonals i perquè també fa ajuda curra. molt al lateral. Curra molt, curra molt. Senyors, anem a deixar-ho així. Recordar el titular de Superdeporte del dia de demà. que viene, los hombres del IM ya están en Madrid para cerrar la venta ay, y ay, ay, Atlético licencia para pegar. O así reza ah, pues! Ah, igual que Se, ha, se soltado la melena. Igual que Nuno. No, la bomba. Chaume, eh. ¿Eh? gracias. Es igual que Nuno, la bomba. Ha tirado la bomba de <laughs> Chao, Martí, gracias. Carlos vos te ves de más. Salva, gracias. Un plaer, adiós, buena nit. Udisema, sí, que se remete el programa para partir de la 5 de la matinada, que demà a las 2 y Micha en Levante Televisión y 97.7 el Super Murciélago i per la en el 97.7 Radio, a partir 11 y Micha este programa Sports 97